danas u Salahu pomoć ćemo početi sa uvodom knjige El Vara al Vara od šeha Muhameda bin Saida al Qahtanija i u ovom predgovoru šeh je dakle da bi govorili o al Varao i al Varao prvo se osvrnuo na neke napomene, dakle, osnovne stvari koje treba napomenuti prije samog ulaska u, u tem. Ove stvari vidim da, da su korisne, iako su vjerovatno većini e, nas poznate, ali je korisno, znači da ih ponovo pročitamo i da ponovo se vratimo na ove napomene. Od tih stvari je e, šta je suština islama, odnosno ta suština islama koja se ugleda kroz riječ tevhida la ilaha illallah, zatim al vala val bara, da je znači al vala val bara od osnovnih svojstava šehadeta, je tako? Da al vala val bara je osnovno svojstvo šehadeta. Ja ću govoriti al vala val bara, a vi znate šta je to, znači da ne ponavljam stalo i da se ne trudim da, da prevodim, jer nisam baš onaj neki sposoban prevodilac. Zatim, poslije toga, stvari koje narušavaju, odnosno izvode izvjere, stvari koje izvode izvjere i objašnjenje, znači šta je širk, šta je kufr, šta je nifak, šta je ribdet. <clears throat> Cilj je, znači, da se objasni šta je suština islama i šta je suština onoga što ga narušava, odnosno što je suprotno islamu i da se objasni suština el-vela vel I kakva je uloga el-vela vel u životu muslimana. Obzirom da je el-vela vel dio znači značenja e, riječi tevhida la ilaha Allah da proizilazi iz nje znači i da je njeno osnovno svojstvo onda moramo se vratiti na što na samo značenje la ilaha Allah na samo značenje e, šehadeta i znači u osnovi govoriti o akidi, ispravnoj akiri vjerovanju. Jer nema ispravnog elu ala ala bara dok ne bude ispravna akida, odnosno dok ne bude ispravno svatanje ono što je temelj te akide, to je šehadet la ilaha illallah. I zato se na to e, vraća. Zato se na to vraća. <clears throat> ono što posebno podstiče da se vratimo na značenje šehadete i da se vraćamo non stop na, na akidu, je i činjenica da je upravo ta akida i taj šehadet, zato što je Resul sallallahu alaihi wa sallam odatle počeo svoj da'u, jel tako, od šehadete la ilaha illallah, da, to, da je to tajna, jel tako, koja je učinila, dakle, u tome je tajna i u tome je uh, leži znači e, tajna uspjeha uh, Muhammeda sallallahu alejhi ve sallam u poslaničkoj misiji i tajna kako je, odnosno odgovor u tome odgovor kako je Rasul sallallahu alejhi ve sellem od ljudi koji su bili u totalnom mraku. Je tako? Živjeli u totalnoj zavodi. Živjeli u totalnoj zavodi. Za kratko vrijeme nastala generacija koja se nikad više ne može i neće ponoviti. Je tako? generacija koja je pretekla sve one koji su došli iza, iza njih. I generacija koja je napravila i oformila umet koji je postao vodeći umet među umetima i to dugo vremena. I to dugo vremena. Pa se vraća, znači, tajna i odgovor na to kako je to došlo do toga je u tome kad se pogleda otkle je i odakle je počeo Rasul sallallahu alejhi ve sellem sa davom i šta je prvo što je izučavao pa je to ta riječ koja ih je oživila nakon što su bili mrtvi, kao što kaže ovdje autor, evo men kane vejter fa ahjejnahu wa ja'alna lahu nuran njemši bihi fin nas, zar je isti onaj koji je bio mejit pa smo ga oživili i učinili i dali mu svjetlo sa kojim se on kreće među ljudima, kemen meteluhu fiz bulomati, lejse bihariđi minha, kao onaj koji je u tminama iz kojih neće izaći. Pa je ono što je sa čim je Allah subhanahu wa ta'ala oživio tu generaciju i sa čim će oživiti svaku drugu generaciju, jel tako? Upravo ta osnova akide, a to je šehadet la ilaha illa Allah. E, ovdje autor spominje, znači, ono što je e, citat koji bilježi e, Ebu Naim u svom dijelu Hiljetul Eulija, spominje, znači, e, navod e, i riječi Al-Miqdad ibn al-Aswada radijallahu anhu gdje on kaže e, Allah subhanahu wa ta'ala je poslao poslanika sallallahu alaihi wa sallam u najgorem stanju u kojem je i, i, kakvog i jednog poslanika poslao. U gorem stanju nego i jednog drugog poslanika. Poslao je Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam dakle u najgore stanje u kojem je poslao nekog poslanika među ljude, znači u, u fetretu džahilijeta koji nisu vidjeli iš, da je išta bolje, nisu smatrali ništa bolje od vjere od širka. Najbolje što im je najsvetije od vjere bilo je, je širk i obožavanje kipova. Pa je došao sa Furkanom, sa rastavljačem koji je rastavio između istine i batila i koji je rastavio između, rastavio između dijeta i roditelja i njegovog oca i njegovog roditelja. E, tako da je čovjek gledao na svog roditelja ili na svoje dijete ili na svog vrata kao na kafir. Dakle, smatrao je tako da je čovjek smatrao svog oca ili svog brata ili svog rođaka kafirom. Čime, znači, e, čime je to došlo? Čime je to došlo? Došlo učenjem temelja, znači uče, početkom sa, sa stvari s kojom se počinje, i e, s kojom je počeo Rasul sallallahu alaihi sallam davu, a to je, davu, a to je šehadet la ilaha illallah, tako da su se ljudi borili za svoje prijatelje, za svoju rodbinu, za onoga koji im je bio drag, borili se za njega da imam bude pripadnik šehadeta, jer im je teško padalo šta da njegovi najdraži budu budu džehenemlije i da budu nesretnici i da budu nesretnici. Za njih Allah subhanahu wa ta'ala za takve koji se bore za ljude i pozivaju ih i teško im pada da budu nesretnici da ostanu vječno u džehennemskoj vatri. Za njih Allah subhanahu wa ta'ala prenosi znači kako oni dovi Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Gospodaru daj nam od naših žena i naše potomstva smiraj, da se smirimo. Vaj'alna lil muttaqina imama, yuchini nas bogobojaznima imamima. Da budemo imami bogobojazni, odnosno da se bogobojazni, da se mutaqije u nas ugledaju, da budemo preteče u bogobojaznosti. E, Allah subhanahu wa ta'ala govori o ovom džahilijetu na više mjesta i kroz e, veliki broj ajeta posebno napominje da je Allah subhanahu wa ta'ala šta veliku blagodat dao vjernicima nakon što su bili u džahilijetu. Nakon što su bili u, džahil, u džahilijet. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم Allah je dao veliku blagodat vjernicima kad im je poslao poslanika od njih. Je tako? I na kraju ajeta, dakle, da im uči ajete, da, da na kraju ajeta وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَارٍ مُبِينٍ Iako su, šta, prije toga, iako su prije nego što im je došao poslanik kod njih bili u očitoj, u očitoj zabludi. Pa je to velika blagodat koju je Allah subhanahu wa ta'ala spominje i napominje vjernicima. Wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraku. Svi se čvrsto Allahu govorite, držite i nemojte se razilaziti. Wa zkuru ni'matallahi alaykum. I sjetite se Allahove blagodati prema vama. U čemu se ogleda ta blagodat? Iz kuntum a'da'an kad ste bili neprijatelji, kad ste bili u džahilijetu, kad ste bili slijepi, kad ništa niste znali, je tako? Kad ste bili neprijatelji, fa allafe bejne kulubikum, pa je Allah ujedinio vaša srca, fa asbahtum, pa ste postali bi ni'ametihi, njegovom blagodašću, njegovom milošću prema vama, postali ste ihvana braća. Postali ste braća. Wa kuntum ala shafa šefa min an nar, a bili ste na ivici ponora, po vatrenog ponora. Fa en qadakum minha, Allah, pa vas je Allah sa tog ponora spasio, كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله tako vam objašnjava ajete ne bili ste bili upućeni Kad su ashabi, redvanullahi alaihim, nakon što su živjeli u žahilijetu i dobro ga poznavali, poslije toga upoznali islam, izašli su kao rezultat poslaničkog odgoja, jel tako, i terbije naj, kao naj e, bolja generacija koja, koja je ikad izašla. Zašto? Zato što su znači, odgajani odgajani e, kako treba. Nije napravljena greška u njihovom odgoju u smislu pozivane su od samog početka šta? Prvu teohidu i šehadetu la ilaha illallah. Pa je tajna, znači tajna koja je u kojoj leži odgovor kako od takve generacije, od ljudi koji su bili ogrezli u svakom zlu i živjeli u totalnom mraku i tami, da je nastala generacija koja je, dakle, kad o njoj govorimo, ličina na, kao što autor ovdje kaže, liči na bajke, nestvarne priče. Zbog e, toga što smo se mi i što živimo mi u vremenu kad se ljudi udaljili od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri i zbog te udaljenosti od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri kad pominjemo ashave ridvanullahi alaihim njihove primjere onda se čini kao da, da je to nestvarno kao san nestvarno kao san i daleko toliko su dakle e, njihovi primjer, primjeri daleko od naše stvarnosti kako je i šta je to E, što je navelo e, ljude, je tako, da se izgrade do te mjere i na koji način je upravo e, odgovor u tome da da su, znači, taj, tajna tog uspjeha i je svakako u tome što, što su počeli, znači, i što su počeli ulaziti u islam i učiti Allahovu vjeru od samog njegovog početka, to je od šehadeta la ilaha illallah. Ovaj šehadet la ilaha illallah raskinuje, znači, sve veze njihove sa njihovom prošlošću. Tako? Sa njihovom prošlošću. I neko od njih kad bi prihvatao se ovog šehadeta, neko od njih kad bi se prihvatio ovog šehadeta i izgovorio ga, znao bi da raskida sa džahilijetom u kojem je bio i da ga se oprašta i da se iz njega čupa i da mu okreće leđa, da ga ostavlja iza sebe i da nastupa u jedan sasvim novi život. Je tako? Da stupa u, u novu, novi period svog života, sasvim nešto novo, gdje će sasvim drugačije razmišljati, drugačije vidjeti svijet oko sebe, drugačije se odnositi prema tom svijetu, drugačije se odnositi prema gospodaru svih svjetova, prema tome i svemu ostalom i samom životu i drugačijim smisao života i sve će, sve će biti drugačije. I tu je ta tajna. Znači gdje se počinjelo od šehadeta la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Riječ koja je kidala sve njihove stare veze. Sve kidala. Samo je ostajala, odnosno stvarala se sad jedna nova, snažnija veza od svih ostalih veza, to je bratska veza u u islamu, bratska veza u islamu. Vezala je ljude, znači koji nisu bili nikakvog srodstva i nikakvog materijalnog interesa, ni plaćeni, ni nečega drugog nije bilo između njih. Ali je ova riječ između njih spajala tako snažno da je to postajala najjača veza, veza između, njih, između njih. Allah subhanahu wa ta'ala ističe ovu vrijednost, dakle to e, islamsko bratstvo i bratimljenje i Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem isto tako u ajetu koji smo spomenuli. Dakle, kad Allah subhanahu wa ta'ala govori o džahilijetu i blagodat koju je dao, posebno ističe tu blagodat što ih je učinio braćom, braćom u vjeri. Je tako? Posebno ističe tu činjenicu da su postali braća u vjeri. I zaista neće uspjeti ni jedna generacija. Dakle, neće na, uspjeti niko da napravi nešto, nekakav ozbiljan korak, ili da se nešto ozbiljnije desi sa, sa jednom generacijom ili jednim džematom dok, ne, dok se ne stvori ova bratska veza i stvarno islamsko bratstvo u pravom smislu te riječi. Zato Allah subhanahu ta'ala, Allah poslanik sallahu alaihi sallam je rekao u hadijetu, je tako, koljeg vidiš ima muslim, rahmatullahi alaihi, inna Allah je kulu jevme al Allah će reći na sudnjem danu, Ejna l-mutahabuna bi Gdje su oni koji se u ime mog, u moje uzvišenosti vole? Gdje su oni koji se u ime moje uzvišenosti vole? Al jevme u zilluhum fi zilli, jevme la zille illa zilli. Danas ću ih ja staviti u moj hlad na dan kad nema nijednog drugog hlada mimo mog hlada. Pa od, isto tako od Omar ibn al-Khattab radijallahu an da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam Inna min ibadillahi la unasan mahum bi anbiya wala shuhada. Ima od Allahovi robova ljudi koji nisu ni poslanici, a nisu ni šehidi. Nisu ni šehidi. يغبطهم الأنبياء al يوم bi بمكانهم inda Allah. Zavidit će, dakle, ne u onom negativnom smislu riječi zavisti. Znači nije hased, nego libta. Libta to je zavist, ne znam, ima neki drugi izraz kod nas, znači to je zavist gdje ne želiš da se onom drugom e, ta blagodat oduzme, nego i ti samo želiš da imaš kao i on. A zavist je šta? Gdje ti želiš i možda i ne želiš tu blagodat sed, ali želiš da onome drugo bude ukinuta. Odnosno, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas saču od tog musibeta. Znači ovdje šta i poslanici i šehidi će željeti tako nešto zbog njihovog mjesta kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa su rekli Ja Rasul Allah tuhbiruna menhum o Allahu poslanici obavijesti nas ko su ti koji koji će biti na takvom mjestu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, hum qavmun tahabu bi rauhi Allahi ala gajri arhamin bejnahum, wala amualin jeta'atunaha. To su ljudi koji su se voljeli bez, u ime Allaha se voljeli, bez ikakvog srostva između njih ili bez ikakvog imetka koje su jedni drugim davale. Znači nije bilo nikakvih interesa niti je bila rodbina u pitanju, niti nekakav dunjalički interes, plaća, zarada, posao, biznis i tako dalje, trgovina, ne, ništa od toga nije bilo. Ni jedno, ni, ni drugo. Pa, kune Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tava Allahi inna vujuhemu la nur. Zaista su tako mi Allaha njihova lica nur, svjetlost, jel tako? Va innahum ala nur, i oni su na svjetlost. La je khafuna i da je khafen nas, neće se bojati kada se ljudi budu bojali wala yahzanuna idha hazina an-nas i neće tugovati kada ljudi budu tugovali a zatim je proučio ajet ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun zaista Allahove evlije neće biti nikakvog straha za njih niti će izaći tugovati ko su te Allahove evlije koji se vole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo ovaj ajed. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što je poznato boravio u Mekki 13 godina objašnjavajući šta i pozivajući čemu šehadetu la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah Muhammedu Rasulullah To pozivanje u Mekki je urodilo da su ljudi prihvatali taj šehadet I taj šehadat i taj teuhid kojim su se odazvali i istinsko svatanje šehadata la ilaha illa Allah već je, znači, u Mekke su pokazivali uh, osjećali su se kod njih promjene u njihovom životu sa samim prihvatanjem te riječi i pokazivali se svojim dobročinstvom i svojim postupcima uticaj te riječi, odnosno ovog teuhida na njih. A posebno nakon Hidžde kad su prešli u Medinu gdje je uh, gdje su bili generacija koja se neprestano do života, dakle do samog eđela, svi od njih su se borili na Allahovom putu, pozivajući ovoj vjeri i šireći ovu vjeru, pozivajući ljude, uspostavljajući dokaz nad njima, podučavajući ih, uvodeći ih u robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala iz robovanja dunjaluka i drugim stvarima kojima su ljudi robovali. Zato znači je potrebno govoriti ovdje o ovom šehadetu i značenju tog šehadeta. Zašto? Zato što je danas kod većine ovaj šehadet postao puki izgovor, je tako? Šta je smisao šehadeta kod većine ljudi danas? Da ga izgovore, je tako? Sa pukim izgovorom postaju muslimani i zagarantovani je džennet. I to je kod većine raširano takvo mišljenje. I ne sad samo da je kod većine običnih ljudi, jel tako, nego su se sad našli i učenjaci i mučenjaci koji sad i nađu i šerijatske dokaze za to. Jel tako? Pa nađu i šerijatske dokaze za to da bi dokazali da je šta smisao šehadeta da se izgovori, da se samo izgovori i da je to ovaj smisao tog šehadeta je to njegovo značenje. Svakako mi e, smo svjesni hvala Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj šehadet ne znači samo puko priznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala kao gospodara i njegov rugubijet nego znači i uluhijet jel tako pokornost i ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i znači isto tako obuhvata i uh, tevhidul esma wa sifat jel tako Tevhid u njegovim najljepšim imenima i savršenim uzvišenim svojstvima. Danas znači je izostala taj e, najširi smisao riječi ibadet iz svijesti muslimana i zato su muslimani šta? Ostavili taj ibadet, a kad su ostavili ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i ostavili uluhijet, šta su uradili? Nisu više muslimani i kad nisu više muslimani izostala je Allah subhanahu wa ta'ala pomoći podrška. Pa danas muslimani umjesto vodećeg umeta postali su umet potlašeni umet, zadnji umet koji je na repu svega, je tako, što se događa u svijetu. Zašto? Zato što su smisao ibadeta od najšireg smisla, da je svako djelo koje Allah subhanahu wa ta'ala voli, ibadet, jel tako? Svaka riječ koju Allah subhanahu wa ta'ala voli, ibadet. Sav život u najširijem smislu, sav život sa nijetom da bude Allah subhanahu wa ta'ala je ibadet koji se provede u pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala je ibadet. Svedeno je šta da je ibadet, svedeni su ibadeti da se smatra ibadetima nekoliko obreda, jel tako? Kao što je namaz, kao što je post, hađ i tako dalje. I tako dalje. A što se tiče važnih pitanja u životu, tu nema ibadeta, jel tako? Kroz to se ne ogleda ibadeta. Samo kroz namaz, post, hač, zekat, a što se tiče društvenog poredka, jel tako? Važnih stvari u smislu da su važne za život jedne zajednice. I da bitno određuju šta? Tokove, smjer, smjernicu, kuće ta zajednica, usmjerava i tu zajednicu, kuće ona ići opšti sistem života, to se ne tiče, je tako? Ne ulazi u lohije. Prema njihovom shvatanju danas, je tako? Ko, koga voliti, koga mrziti, s kim prijateljovati, s kim neprijateljovati i tako dalje, sve su to pitanja koja znači rijetko nam padaju muslimanima danas. Ako im nam padne, onda rijetkim od njih vrlo, vrlo rijetkim. A ovo je veliko pitanje, tako? Ovo je veliko pitanje, važno, i ovo su važna pitanja. Pogotovo ako dodamo na ovo ono što se danas događa u svijetu, jel tako? A šta se događa u svijetu? Usput ču da je tamo negdje u dnevnom avazu sto i nešto neki islamski mučenjaka se potpisalo nekakav onaj istorijski neki onaj e, poziv e, svećenicima, kršćanskim svećenicima, jel tako, na dijalog, na zajedništvo u sprečavanju čega svjetski krize kriza i ne znam kako je tamo nastavnica. Tako sam usput, znači, komentar što vraća čuo. Šta to znači? Zamislite ove ljudi. Gdje je kod njih akida, značenje šehade? Gdje je kod njih elvela, elvera, ljubav prema kome? Mržnja prema kome? Da se zaustave svjetske krize. Na račun čega? Kakve krize? I tako dalje. Tamo čovjek da pomisli 130 i nešto učenjaka potpisalo se, poziva muslimane da ustanu, da se dignu, da se bore do, do kraja svog života, je tako? Na smrt da se bore, šta? Za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, ono, poziv na suživot, dijalog i da se zaustavi. <laughs> da se zaustavi kriz. E to pokazuje da je ova tema Znači, i ovo o čemu govorimo, stvarni problem umet. Stvarni problem umet. I da zato moram ovo čitati. Moram ovo čitati i saboriti s ovim, dok ovo ne proradi u našim srcima i srcima ljudi koji nas okružuju i dok nas Allah subhanahu wa ta'ala ne pomogne ili ne presudi između nas i onih koji su protiv nas. <clears throat> Kaže Širik Al-Islam, Mohamed ibn Abdul Wahab, rahmatullahi alaih, kada je došao Resul sallallahu alejhi ve sallam e, prepričavam znači kada je došao Resul sallallahu alejhi ve sallam i upozorio mušrike da tako na širk i pozvao ih u tevhid ono što je suprotno širku oni u samom startu znači nisu to odmah zamrzili i nisu prezirali to čak im se učinilo to privlačnim i lijepim, je tako? I sami su, je tako, se dvomili oko toga da to prihvate ili da odbace i tako dalje. Sve dok Resul sallallahu alaihi sallam nije otvoreno, otvoreno progovorio protiv njih i proglasio i džahilima, proglasio i njihovu, znači, ulemu neznalicama. Je tako? I kad je ovaj, prigovorio njihovoj vjeri, i ukazao da upravo da su oni mušici, da njihova vjera koju najviše cijene, ono što najviše cijene od svoje vjere da je širk, tada su se svi okrenuli protiv njega i neprijateljski se postavili prema njemu. I onda su rekli šta iznavjeruje naša očekivanja, prigovara, odnosno kaže da nam je vjera neispravna, jel tako, psuje naša božanstva, a poznato je da Resul sallallahu alaihi sallam nije psovao on, one koji, koji, koje su oni doveli i kojima se širk činili. Nije psovao ni meleke, ni Isa, ali i selam, ni dobre ljude. Nego kad je rekao da oni ništa im ne mogu pomoći i da im ništa ne mogu odmoći i da oni ne zaslužuju dovu, oni su to preveli i rekli šta? Da je to psovka i vrijeđanje. Vrijeđanje dobrih ljudi, da to nije, da je to, da se kroz to, da se kroz to ogleda nepoštovanje dobrih ljudi. Kad saznaš, znači, e, Kad to naučiš, kaže čekol islam, saznaćeš da čovjeku neće biti ispravan islam, makar bio mu vehid. makar bio mu vahid, makar bio na tevhid, jel tako? I ostavio se širka, dok ne bude se neprijateljski postavio prema mušicom. Dok ne bude, znači, otvoreno pokazao neprijateljstvo i mržnju prema prema mušicima, kao što stoji u suri Muđadana, la teđidu qauman ju'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna men hada Allaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum, au أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه Dakle, u zadnjem ajetu suri Muđadana, gdje kaže uzvišeni, nećeš naći nijedan narod koji vjeruju u Allaha i sudnji dan, a da voli one koji se suprotstavljaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Makar bili njihovi očevi, makar bili njihovi sinovi ili braća ili rodbina. Dakle, e, sasvim sve jedno. Kad ovo shvatiš i razumiš, vidjet ćeš, kaže šehol islam, da mnogi danas koji se pripisuju islamu, da islam ne poznaje. Da ne poznaju la ilaha illallah da ne poznaju da i rahim. Inače, šta je navelo muslimane u Mekke? Šta je navelo muslimane u Mekke? Da sabore na zlostavljanje, na mučenje, na zarobljavanje, na udaranje. Šta ih je navelo da sabore na hijđri jednoj u Abesiniju, na drugoj hijđri u Abesiniju i tako dalje, iako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio najmilostiviji, jel tako, e, čovjek ipak im nije našao nikakve olakšice. Nikakve olakšice. U čemu? U onome rad čega su zlostavljani. Rad čega su zlostavljani u Mekke? Ha? Radi šehada la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah, odnosno radi toga što su se neprijateljski postavili prema mušicima i zato što su im stalno spočitavali da su na krivom put, je tako, da su na širku. Jesi li šatim? Odatno neko se nama. Odate je proizašlo to neprijateljstvo. Je tako? I sad taj ta'adib, svo to mučenje, sve došlo je samo rad toga, što se im stalno spočitavali i uznemiravali, šta? Upozoravajući da su na krivom putu i pozivajući ih na, pra, na pravi put. Na pravi put. Upozoravali su ih na širk i pozivali ih u u Teohid. Samo radi toga. Znači u Mekiju još nije moguće bilo da su zlostavljani zbog namaza, niti zbog zekijata, niti zbog posta, zato što su postali, ili što su hađe obavljali, ili neke i vladete činili. Nisu zbog toga podnosili te muke. Jer ništa od toga još nije bilo propisano. A već su bili zlostavljani, ubijani i već hijđre dvije u Abesiniju. Je tako? Sve to bilo prije prije propisivanja samog namaza kao jednog od glavnih stubova islama. Prije samog namaza sve su ovo doživljavali. Nisu zlostavljani ni zlostavljani ni zbog džihada, ni zbog ovoga, ni zbog ovoga. Nego zbog toga što su im govorili, vi ste na krivom putu, privatite se pravog puta. Dok danas neki naši mudraci kažu da je najveće umijeće i najveći davetska mudrost, najveća davetska mudrost i najbolje davetske metode do koje su oni ovaj, došli jeste da se zaobilazi ova činjenica. I da čovjeku na svaki način zaobiđeš, a da mu ne kažeš da je u zablog. A nekako da ga opet izvedeš iz te zablogu. I kad sve to pogledaš, onda ne znam zašto bi se ljudi mijenjali ako nisu u zablogu. Iako im to ne treba I zašto su onda ashabi Ridvanullah i Alim sve ovo podnijeli? Radi čega? Radi pukog izgovaranja la ilaha illallah. Radi pukog izgovaranja Muhammedu Rasulullah. Nije moguće da je to sve, da su sve te tegobe izdržali zbog toga. Ostavili žene, djecu, porodice i mjetke, poslove, trgovinu, jel tako, svakodnevni život koji je bio uređen prije toga, ostavljali, napuštali i odlazili. Da bi sačuvali svoju vjeru, koja je u tom trenutku svela se na što? Da kažu, la ilaha illa Muhammadu Rasulullah. Nije to tako. Nemoguće. Može li tako biti? Nemoguće. Mora da postoji nešto preko toga, a to je šta? Da su mošicama govorili da su u zavodu. I da su mošice. Je tako? I da su mošici i da su pokazali oni neprijateljstvo prema njima zbog njihovog ši, širka, zbog njihovog širka. Ovo je jako, jako važno da se shvati. Zašto? Zato što mnogi danas upiru prstom u ovu davu. Ispočitavaju razne, pripisuju razne laži, je jel tako? A jedna od najvećih kritika je šta? Da je ova dava previše šta? Otvorena jel tako? Da nema tu nikakve mudrosti, da pravimo sebi neprijatelje od ljudi koji su oko nas, bez potrebe da je provokativna i da pravi fitnu i tako dalje. Zašto? Zato što nas ova dava i sam Rasul sallallahu alaihi sallam nakon što mi je naređeno upozori, što je prvo upozorio na širk, i zato što nastavimo da upozoravamo na širk i nastavimo da ljudima kažemo da su na širku i na kakvom su širku i da ih pozovemo da se ostave tog širka. Naravno, ko to bude radio najviše šta na ono na što su najviše oni prije njega. U tako, na isti način će biti dočekan. Obzirom da, da mnogi ne znaju, znači, pravo značenje šehadete la ilaha idna Allah autor šeheh Mohamed bin Sa'id al-Qahtani je ovdje kako kaže uzeo sebi obavezu da u kratkim crtama pojasni osnovna značenja šehadete la ilaha illa Allah šta su šartovi tog šehadeta na što upućuje taj šehadet kako je njegovo značenje i šta obavezno proizilazi iz tog šehadeta. Pa kaže šehadet la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah znači šta? Hajde. Šta znači la ilaha illallah? Hajde požurite Allah. Nema Boža osim Allaha. Nema ilaha osim Allaha. Nema Boža. Božanstva nema. Nečega, ničega što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Dobro, kako to da nema ničega kad ima? Istinskog. Istinskog i onoga koji zasluži da bude ispravno. Znači, nema nikoga ko se ispravno obožava, ispravom obožava. Znači, ovdje je la ma'buda bi haq. Nema ničega što je ma'bud, onoga što se obožava, čem se ibadet čini, sa pravom. Bi haq. Osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže šeikh Islam ibn Temije, nema znači za srca srećeni ni slasti potpune osim u ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i približavanje njemu ljubavlju prema njemu, jel tako? A nemoguće je voliti Allaha subhanahu wa ta'ala dok se ne okreneš od svega ostalog što se voli. I to je suština la ilaha illallah. I to je millet Ibrahima, El Halila, Allahovog prijatelja, alaihi salam, i ostalih poslanika i vjerovjesnika Allahov e, salavat i salam, neka je na sve njih. Što se tiče drugog dijela šehadita, dakle ovdje Ibn Taymiyyah šta kaže? Da je ovo la ilaha Allah, ne ima božanstva. Je tako? Nešto što je božanstvo, što se obožava. Je tako? Može li se obožavati, da se ne voli? Čak u našem jeziku ljudi odlično su prepoznali šta znači obožavanje. Pa kad vole nekog pjevača, šta kažu? To kažu. Kako to čini? Padaju na srđu. A? Koljom u kurbane. Ne radi ništa od toga, nego vole ga, vole ga. Ne. Ve, kad hoće da kaže da mu je srce za njega priraslo, šta? Kaže obožava. Znači da ga voli. Pa iz te ljubavi šta? Oponaša ga, je tako? Pa ponizan je prema njim, je tako? Pa voli ga, pa da mu je da mu se približi kako? Da mu je njegov potpis da dobije, je tako? Da mu je... Je tako? Jeste shvatili? Znači, to je božanstvo. Pa Ibn Temje kaže, neće srce osjetiti, nema potpune, znači, ni slasti, ni sreće u ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala dok ne ostavi ono što vole mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I dok onda svu ljubav ne usredstvede samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta ovo znači? Ovo je suštinsko značenje šehadeta, a ovo upućuje na ono o čemu hoćemo mi da govorimo, a to je Elvela Elvela, je tako? Elvela, vel? Vel vera, jel on isto ga proizilazi, a na to ćemo poslije doći. A drugi dio šehadeta, Muhammedu Rasulullah, na što ono puči, to znači, znači prvi dio šehadeta da se samo Allah subhanahu wa ta'ala voli, da je samo on božanstvo, da samo njega srca voli, teže, da ga prihvataju kao božanstvo, kao ilaha, ka, za čim teže, za čim čeznu, žude, je tako? Za čemu, e, kome treba, kome žude da se približe, čije blizini teže, je tako? Čije se milosti nadaju, od čije sržbe strahuju, je tako? Od čije sržbe strahuju. Sve to, znači, značenje čega? La ilaha illallah, La ilaha illallah. Pa je onda ovde u la ilaha illa Allah, la ilaha negacija. Šta je ovo? Ba? Bera. Illa Allah, šta je ovo? Vela, potvrda. Znači negacija i potvrda. El vela, vel vera. Dok je značenje Muhammedu Rasulullah, kao što je gore ostavljanje bilo kakvog, znači ljubav prema bilo kome osim prema Allahu subhanahu wa ta'ala, Ovdje je znači sad kad je u pitanju šehadet Muhammedu Rasulullah slijedjenje samo poslanika sallallahu alaihi wa I kad govorimo o slijedjenju, znači i pokoravanju, onda se to svodi na samo na poslanika sallallahu alaihi wa Kako ćemo izraziti tu ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i kako ćemo ga obožavati samo slijedjenje Muhammeda sallallahu alaihi wa i samo onako kako je on objasnio. I radi toga je po poslanika poslan i radi toga je poslan. Zato je znači i odavde proizilazi da je la ilaha illallah znači vala un vabara. Značenje šehadata la ilaha, la ilaha illallah je u stvari značenje vala i vara'a potvrdno i odri, odrično. Je tako? Vala je ovde komi? Allahu, njegove vjer, njegovom, njegove knjizi sunnetu njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovim pokornim robovima. To je vala i tome je vala. Je tako? Zašto? Zato što to sve spada u u ovu ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve ovo spada u ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što ovi kad vole pjevače, vole sve one koji istog tog pjevača vole. Je tako? I kad se nađu negdje za kog navijaš, kad se tu nađu, odmah sve ostale poslove mogu lako završiti. Jel tako? Šta je ovo? Kako onda može biti? Jel tako? Da neko Allaha subhanahu wa ta'ala voli, a da ne voli njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ili nekog od poslanika, ili nekog od Allaha i pokorni robova, istinski robova. Ovo je vera. A šta je vera? Od čega je vera? bera od svakog taguta koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Fe men yakfur bi taguti yu'min ju'min billah. Ko kufr učini u taguta i povjeri Allaha ta kad istem se bin urvati luvatka, zgrabio se, uhvatio se za najčvršći uže. Zašto? Zato što je sva ostala užeta pusti. Je tako? Sve tagute, u sve tagute za nevjerovu. I on nije zbunjen. I ne, ne, ne dvomi se oko toga zašto će se uvod. On tačno zna jedno uže ostalo, oba dvijema rokama se zdravio i to je uže koje je najčvršije uže. Kaže šeheh Muhammed ibn Abdul Wahab, znaj da čovjek neće postati mu'minom u Allaha subhanahu wa ta'ala dok ne učini kufru u ta, u ta vota. A dokaz je ovo, ovaj ajet, pa men jekfor bi ta voti va yu'min bin va yu'min billahi va yu'min billahi. Riječ tevhida, la ilaha illa Allah, kroz se odražava šta? Vela Allah subhanahu wa ta'ala. Je li tako? Bera od svakog taguta i svega što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Kroz nju se ogleda i ona upućuje našto na vela prema Allahovom šerijetu. Vela prema Allahovom zakonu. Je li tako? A bera od svakog drugog Mhm. zakona i šerijeta. Je tako? Gdje su to dokaze su brojni? I tebi ma uzira ilajkom er rabbikom. Slijedite ono što vam je objavljeno od vašeg gospodara. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Subhanallah. I nemojte slijediti mimo njega neke eulija. Zaštitnike, je tako? Neka druga božanstva mimo njega. Znači ovdje je vala, ovdje je značenje šehadete, je tako? Ali u jednom mužem smislu slijedite ono što vam se objavljuje, a ono što se objavljuje je šeri, šerijet. Pa je vela, la ilaha illa upućena vela prema Allahu subhanahu wa ta'ala šerijetu. Qalilan ma tadakkarun. Faqim wajhaka lid dini hanifa. I okreni svoje lice čisto jer je fitrat Allah ti fatala nasa alaiha. fitri na koju je Allah subhanahu wa ta'ala ljude stvorio. To je vela, je tako? A vera nasuprot toga od svakog drugog zakona. Efe hukmel džahilijet je bun. Zar džahilijetski sud oni želi? Al tako? Pa je šta značenje ovde? Bera, negiranje i odricanje od svakog drugog zakona i smatranje svakog drugog šerijata, svakog drugog zakona džahilijetskim. Efe hukmel džahilijet je bun. Omen ahsanu min Allahi hukmen le A ko je bolje, bolji od Allaha sudac i vladar i zakonodavac ljudima koji su ubijeđeni. I ovdje leži taj. Lekao mi jukinu. Ljudima koji su ubijeđeni. Koji su sa jakinom. Sa jakinom. I nećete sresti mali broj. Navrotiv. Veliki broj onih koji klanjaju svi pet dnevni namaz. A kad ga nešto naljuti i izazove izazove ga šetan, pa počne govoriti, počne da te napada u mesečidu, onda između ostalog jedna od velikih tvojih mahana je što se zalaže za Allahov šarijet. Vi hoćete ovdje šarijat da uvedete. On klanja, dolazi klanja u mesečidu. Sebi tu mahana, velika optužba, vi hoćete ovdje šarijat da uvedete. Hama Allah ila bin, svakako da hoćem. Zar ti nećeš? Svatate, braći. Zato je značenje šehadeta la ilaha illa Allah, šta? Vala Allahom šarijatu abara od svakog drugog zakona. I znate šta još poslije toga ispričaju? Ispričaju priče koje su naučili u komunističkim školama. O nekom nepravednom kadi i tamo. A to su, kao kaže jedan naš brat, srpske priče. Tako. Oni su pričali o tome kako kadija ti tuži, kadija te sud, znači kadija ti te tuži i ja ti sud. To oni tako doživljavali. Sve im bilo nepravo. Ja tako? A onda im je bilo nepravo, nisu mogli svoj kufr i širk rahat da, ko što su danas, ko što su danas rahat, molim Allah subhanahu wa ta'ala, da im rahatok ne traje dugo. Vala Allahove vjeri, jel tako? A bara od svake druge vjeri. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wa la Allahu yari ko želi neku drugu mimo vjeru mimo Allahove neće mu biti primljen na jona na ahiretu propao. Propao se pravo. Da ovo značenje šehadeta ne znaju mnogi ljudi, najbolji dokaz ovaj naš pisac, odnosno mu fesir, ovaj naš sarajevski, onaj, znaš, onaj veliki tefsir u korištenju, onaj, skupi, je, e, e, e, e. <laughs> Šta on ne smatra židove i kršćane nevjernicima, tako i tako dalje, i tako dalje. Znači, ova, ovaj šehadet la ilaha illallah izražava u svakom smislu i u svakom detalju vala Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovu vjeru, njegovom šerijatu, e, njegovim poslanicima, njegovim dobrim robovima, jel tako? A bera od svakog, svake druge vjere, svakog drugog zakona, e, sistema i tako dalje, svega drugog mimo Allah subhanahu wa ta'ala, ba, pa, ova riječ šta potvrđuje, potvrđuje, znači nekoliko stvari, a negira nekoliko stvari. Prvo da vidimo la ilaha šta negira. Nema ilaha. Do pola šehadeta znači. Šta negira ovo la ilaha? Nema ilaha osim Allaha. Šta negira? Kaže prvo negira božanstva. Šta su to božanstva? To je sve ono što uzmeš sebi za cilj, je tako? I od čega se nadaš koristi i strahuješ od štete. Ili od čega, od koga se nadaš da ti da neku korist i odagna od tebe neku štetu. Kod koga god se nadaš i čemu se nadaš i koga ciljano tražiš, je tako, radi ove stvari, radi čega da pridobije ti neku korist. Koga ciljaš svojim dijelima, je tako, da ti doprinese neku korist i odagna od tebe neku štetu. Koga ciljaš svojim dijelima, je tako, ko ti je u nijetu i ko se inspiriše tako, u tvojim djelovanju, u tvojim riječima, djelima i tako dalje, čemu se nadaš i od koga se nadaš da ti, prido, da ti e, obezbijedi neku korist i odagna od tebe neku štetu, uzeo si ga za ilaha. Je tako? I to je ono što se obožava, voli. Je tako? Za kim srca te teže i žude. To je ilaha. Drugo, šta negira još ovo ra ilaha? negira sve tagute. Je li tako? Sve tagute, a tagut je sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta još? Slijedi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta još? I čemu se pokorava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To je sve tagut. Pa je ovo la ilaha znači, znači negaciju svih svih taguta. Svega onoga što se obožava i što se kandiduje da bude obožavan. Jel tako? Ima onih koji se kandiduju. A? Kandidat sam sebe proglasi. Tako. Pozivaju. I pozivaju tome, Jest. Dobro. Šta još negira u la ilaha? Negira ilaha. Negira taguta. Negira endad. Šta su endad? Nid. Gospodare, arbab negira. Arbab. A endad su suparnici, odnosno sve ono iz e, što prilači tvoju ljubav i cija ljubav, e, sve ono čija te ljubav odvraća od ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Odnosno, čija te čežnja za nečim odvlači od od Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? To može biti endad, mogu biti može biti, znači mnoge stvari mogu biti božanstva, kipovi, jel tako, kumiri, jel tako, kipovi, mogu biti dunjalučka dobra. dobra, mogu biti žene, djeca, mogu biti, to sve može biti enda. Zašto? Ispriječiti se na putu, odvraćati od Allaha subhanahu wa ta'ala, ispriječiti se. Ispriječiti se kao se nekim ashabima, vješala njihova djeca kad su htjeli da učine hijžu. <laughs> ja? Yeah? Pa nek niko ne misli da je to sad njima bilo lako, a nama danas eto kućemo sad vidiš teško. Dakle, to je negira ilaha, negira taguta, negira endade. I šta još negira arbab? Šta su arbab? Gospodari. Evo ovi danas ima mnogo koji se kandiduju da budu. Znači šta su ovi? Ovo su oni koji ti naređuju i zabranjuju, to jest ohalaljuju i oharamljuju, je tako, po svojim strastima i ti znaš da je to po njihovim strastima, da nije po Allahovom šarijatu i opet im se poko, pokoravaš. I opet im se pokoravaš. Je tako? Pa, to su znači, to su stvari koje ova riječ negira negira božanstva sva, negira sve tragute, negira sve suparnike sa Allahom subhanahu wa ta'ala, je li tako? Endad i negira erbab gospodare, gospodare kao što u suri Tauba i ahbarahum wa ruhbanahum erbaban min dunillah. Uzeli su svoje svećenike i monahe za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako to za gospodare? Jel tako? Adi ibn Hatim kaže, kako nismo mi njih obožavali, kaže, jesu kad vam halale, smatra ste da je halal. Yes. Kad vam harame, smatra da je haram. Yes. E, to je taj vaš ibadet njima. To je taj vaš ibadet njima. To je gospodar koji je halali Jeste, jeste. Znači, povodi se za njim u, u, u e, zakonodavstvu ili u propisima, u pogrešnim fetvama koje su jasno u suprotnosti sa šerijatom i tako da. Ove, ovaj šehadet, znači negira ovo, a potvrđuje šta? Potvrđuje da potvrđuje znači da ti cilj bude samo Allah stano ta. ti bilo kakvog ilaha, ne smije ti niko drugi biti cilj. Je tako? U pridobijanju koristi i odagnavanju šteti, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Pa ti tamo negira da ti neko drugi bude, a potvrđuje da ti cilj bude Allah subhanahu wa ta'ala u svim tvojim dijelima. Zatim potvrđuje šta? poštovanje, veličanje i ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što kad Allah subhanahu wa ta'ala govori kako ovi svo, vole svoje endad, kaže وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًا lilla. A oni koji vjeruju još više vole Allaha. Zašto oni koji vjeruju više vole Allaha od onih koji su uzeli sebi endar? Ovi ne vole svoje endar koliko vjernici vole Allaha. Zašto? Zato što njih endar ima više. Njih ima više. Je li tako? A vjernici imaju samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro. Zatim ova riječ potvrđuje šta? I strah i na i nadu u Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa in yamsaska Allahu bi darrin fala kashifa lahu illa hu. Ako te Allah subhanahu wa ta'ala kakvu štetu na tebe spustio je tako? Niko ti ne može odagnati osim njega, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. On yurid ke bi khairin fala radda li fadli. ako želi da ti kakvu khair dadne, nema nikoga ko će njegov blagodat zaustaviti, spriječiti koja ti je, koju te Allah stano tara želi. I sivu bi menje šeo mi na ibadi, on tim hajerom daje i pogađa koga hoće, odnosno daje da zadesi taj hajer onoga koga on hoće od njegovih robova. Ko ovo, znači, nauči, prekida se njegova sva veza sa svim ostalim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A onda ta njegova sa Allahom, ta veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala postaje daleko, daleko, daleko čvršća. Zato što je od, prekinu sve ostale, sve ostale veze i neće, mu, neće ga uplašiti mnoštvo zla i zablude i tako da Ovu znači početak ta, je jako važan. Kad se čovjek okredelje i prihvata šehade, da shvati kao što su shvatali ashabi, da ostavlja džahilijet, da se odriče džahilijeta na kojim je živio, da okreće leđa džahilijeta na kojim je živio. Čuo sam svojim ušima od ljudi koji se smatraju dajama, gdje kaže jedan od njih, kaže, najviše me nervira kad čujem od naše braće, kad nešto priča i kaže dok sam bio u džahilije. To ga najviše nervira. Zašto? Zato što je on shvatio šta? Šta je shvatio? Da prihvatanje šehadeta nije ostavljanje džahilijeta. Je li tako? I što je ovo kad čovjek priča nešto pa kaže dok smo bili u džahilijetu u kući je našto. Da on svata da je ono bio džahilijet i da ga negira. I da ga ostavio iza sebe. I da ne želi njemu da se vrati. Je tako? Svata. Da negira ono što je bilo, da to potpada pod šehade. Dok ovaj koji je to iznerviralo, šta smatra da je ono prije bilo u okviru šehadeta. Jeste razumeli? E, to je problem. I zato je važno o ovim stvarima govoriti. Danas isto tako mnogi pokušavaju da kažu da je davetski uspjeh šta? Da spoje između džahilijeta i islama. I onda kažu i mi smo bili na tome, tako? Pa smo videli da to ne ide. Da to ne vodi ničem. Pa smo sad malo promijenili od metoda. Je tako? Se ustalo se na trenu. E, promijenili smo od metoda, pa sad imamo šta? Puno prijatelja, baba, je tako. Sad ljudi normalno sa nama komuniciraju, maša. Šta je to što ste vi napravili promijenili u metodama? Žene su skidale nikave. Žena koja je nosila nikad sad na javnom mjestu u sportskoj dvorani sa maramo na glavi, cupka loptu i prebacije preko one I to je sad, šta, normalno živimo, vidite, smo normalno ljudi. Brat iz ove kaže, ne znam ja, njegova žena zove u stvari, žali se na muže, tjera mi kaže da skine nikad i tako dalje. Pa šta ti je čovječe? Pa kaže, neće puna da mi dođe zato što mi žena nosi nikad. Pa nek ne dođe, šta ako mu toliko smeta za te? Njemu smeta Allah u propisu, te žao što ti ne dođe. Pa kaže, ja hoću da napravim ovdje normalne odnose. A, maša Allah. To su te normalne odnose. I tako dalje. Svatate, brate, šta se događa? Da ljudi sve to pobr pobrkaju. A tajna uspjeha prve generacije u čemu? što nisu između ovih stvari brkali. Što je šehadet i privatanje šehadeta značilo šta? Okretanje leđa i ostavljanje nečega. Odricanje svega onoga na čemu je bio od džahilijeta. U potpunosti. Bez obaziranja. I bez uzdaha. Je tako? Dok naša braća danas šta? Zasjednu bez alkoholno pivo i lah i one, kako se zove, one, sevdalinke bez muzike i zagrnuli se, ljuljaju se. Je tako? Džahilijet pravi, a sve ko bojagi halal. Zašto? Odakle došlo to ponašanje? To je žal za onim džahilijetom. To je žal. To pokazuje šta? Da ga se nisu odrekli. I da žale za onim što se ostavili. I da im je makar malo da, da se podsjete na te džahirijske dane. A da opet nekako ne prekorače šarijatske granice. Da im je da budu džahili muslimani u isto vrijeme i to je taj problem. I to je taj problem. I onda vidiš brata, prihvatio se islama, pustio bradu, pustio mašala i kos, je tako? I obuče jakno sa nitnama i on sad onaj, da se vidi da on onaj, može spojiti između džamije, možda i kafića i svega ostalo. Da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Znači, to je dok Allah subhanahu wa ta'ala nam, navodi primjere kako to treba da, da, da izgleda kad كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله gdje je vi imate najljepši uzor u Ibrahimu koji Nije, zašto najljepši uzor? Nije zato kao ovi primjeri koje mi navodimo, koji se, koji se veličaju. Ovo što ja sad pričam, to se veliča, to su davetski uspjesi, to je veliki, veliki znači, a, po, podvig i veliki intelektualni napor trebao da, da, da se uloži, da se dosegnu te savramene metode dave. Je tako? Znači, to je sad nešto otkriće nekog, ovaj, a Ibrahima, alaih Zašto nam je uzor? Što jednostavno kaže i oni oni koji su bili sa njim učenjaci kažu oni koji su bili sa njim od poslanika. Je tako? Jer Ibrahim ali se nam bio sam, je tako? Rekli svome narodu ko? Svi poslanici, je tako? Inna a aominkom. Mi se vas odričim. Tako. Pa kad ćemo mi već jednom reći da smo se nekoga odrekli i nečega odrekli. Nekoga ili nečega. Makar nešta iz džahilijeta. Bura'a u minkum. O mima ta'buduna min dulla. I, min dunilla. I, i odričujem se i vas i onoga što obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Wabeda bejnena وبين I sad إي صد جياسنو إذ i, إي واس سيبقى جياسنو شتا عداوة نبقى تيست A ovi nas stalno obtužuju, vi pravite sebi neprijatelje od ljudi. Tako. I sad, ovo neprijatelje, val bab i mražnje. I opet kažu, pa ova vjera je vjera ljubav i milost i rahmeta. A vi samo se na tomar ulta mražnje. Svata li? Ebedan hatta tu'minu billahi vahde. Zauvijek dok ne povjerujete jedino u Allaha. U Allaha jedino. Jeste sad se braći? Znači nije ta mržda došla ni otkle osim zbog nevjeri u Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Došao je Kur'an od početka do kraja da objasni značenje la ilaha ila. Znači sam Kur'an govori o tevhid od početka do kraja. Da objasni značenje la ilaha illallah. Da zanegira širk. Je tako? Da znači čitav Kur'an u kući objašnjava značenje la ilaha illallah i negira širk. Ili direktno, je tako? Ili indirektno, kroz objašnjavanje kakve su posljedice mhm. imana, a kakve posljedice širka, ili indirektno objašnjavajući kakvi su oni koji su na imanu, a kakvi su oni koji su na širku i tako dalje. Znači na razne načine, znači, ali uglavnom sav Kur'an, svi ajeti upućuju na što? Na tevhid i na negiranje širka. negiranje širka. Svi govore, svi ajeti, znači od početka do kraja, upućuju na značenje la ilaha Allah. Ili direktno, ili iz tih ajeta proizilazi značenje la ilaha illallah ili iz onoga što obavezno dolazi ili proizilazi iz samog šahadeta la ilaha illallah. Dovoljno ti kaže ovdje, dovoljno je da je Allah subhanahu wa ta'ala ovu riječ la ilaha illallah nazvao takva. Ovu riječ la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala je nazvao takva. A šta je takva? Bogove bogobojaznost. To šta je to? Definisali su, imaju definicije ovdje, spominje autor, znači od ashaba i tabina, je tako? Svodi se na to šta? Da je takva, da izvršavaš sve ono što Allah stanova ta'ala naredio, je tako? Nadaj se njegove nagradi, je tako? I stravići od njegove kazne. I da ostavi sve ono što je Allah stanova ta'ala zabranio, stravići od njegove kazne i nadaj se njegove nagradi. Na to se svodi. A Allah subhanahu wa ta'ala ovu riječ la ilaha illallah, ovu rečenicu la ilaha illallah nazvao riječju takve. Riječ takvaluka. Znači ona u kući je na što? Na svu vjeru. Na sve ono što je naređeno i sve ono što je za, zabranjeno na takvaluk sam u kući je, je tako? I to u kući je na, na značenje i veličinu značenja la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ovdje ću sad za Allahovu pomoć pročitati redom, znači, obzirom da se radi o citatu, a korisnom citatu, pogotovo od jedno, od, e, što se radi o citatu od jednog velikog imama, znači od Selefa, Sufjan ibn Ujejne, e, rahimehullah, kaže je znači, došao je Muhammed ibn Abdul Malik, al-Masisi, i rekao, bili smo kod Sufjan ibn Ujene u 170. godini po Hidži. Pa ga je čovjek pitao o imanu, šta je ima? Pa je rekao, kaulon u anam, riječ i dje, i dijelo. Još je rekao, jezido u jankus, povećava se i sma, smanji. Rekao je, jezido maša Allah, o jankusu hatta la jebka minhu mitle hadihi. Povećava se koliko Allah hoće, a smanjuje se dok od njega ne ostane, pa je pokazao rukom koliko, je tako? Malo. Jasno. Znači, malo ostane. Tamo. Kaže dalje, pa je rekao čovjek, šta ćemo sa ljudima kod nas, koji tvrde da je, da je iman samo riječ, bez dijela. Pita sad, Koga? Sufjan ibn Uilejne pita ga za ljude koji tvrde da je iman samo riječ bez bez dijela. Pitaju njega. Jes, Sufjan ibn Uilejne. Kaže Sufjan rahimahullah bio je iman riječ je tako? Bez dijela. Bilo je znači ispravno njihovo mišljenje kabla en tukarvara ahkamul imani u hududu. Prije nego su propisani pro, prije nego što su, znači, spušteni ili objavljeni ili obznanjeni, uspostavljeni, ovdje ćemo reći, prije nego što su uspostavljeni propisi imana i njegove grani, granice. Šta hoćete da kažem? Bio je iman riječ. Nekad je bio, je li tako? I njihovo mišljenje bilo ispravno dok je tako bio. Dok nisu došli pro ostali propis. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ljudima, je tako, svim ljudima, da kažu la ilaha illallah. I da je on Muhammed Rasulullah. Je tako? Došao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam svim ljudima šta? Da kažu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Pa kad su to rekli, time su zaštitili svoj život, je tako, i svoj imetak osim sa pravom čega? Sa pravom šarijata, je tako? A njihov račun je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kad je Allah znao, je tako, vidio, ovo sve znao, vidio, u prošlom vremenu. Allah subhanahu wa ta'ala je znao i prije toga, je tako? Ali, mi tako prevodimo i tako govorim, a znamo na što se misli. Znači, nemoj da neko poslije da nam prigovara zbog toga, tako? Da ne kažem da nas tekti, je tako? Znači, da ne misli da je ovo kod nas greška u kaderu, je tako? Mi znamo da Allah svana otara od uvijek sve zna, jel tako? Ali, tako kaže ovdje Sufjan i Bimineine, kad je Allah svana otara vidio od njih, saznao njihovu iskrenost iz njihovih srca, naredio mu je da im naredi namaz, pa im je naredio da obave namaz, pa su učinili. I tako mi Allaha, da nisu učinili, ništa im ne bi koristilo njihov potvrđiva, prvo potvrđi, potvrđivanje čega? La ilaha Allah. wala salatuhum, niti bi im išta koristio namaz poslije toga. Jel tako? Pa kad je Allah, subhanahu wa ta'ala, vidio njihovu iskrenost u njihovim srcima, jel tako? Naredio im je da im naredi da učine hijđru u Medinu. Pa im je naredio. Pa su učinili hijđru u Medinu. Pa tako mi Allah da nisu učinili hijđru u Medinu, ništa im ne bi potvrdilo prvo priznavanje, jel tako? I prvo potvrđivanje. Niti njihov namaz. Pa kad je Allah saznao i vidio, subhanahu wa ta'ala, njihovo iskrenost u njihovim srcima, naredio im je da se vrate u Meku. Naredio mu je da im naredi da se vrate u Meku, da bi se borili sa svojim očevima i svojim sinovima. Radi čega? Da i oni kažu ko što su oni rekli. Šta su oni rekli? La ilaha illallah. I da klanjaju ko što oni klanjaju i da hijđru učine kao što su i oni hijđru učinili. Pa im je naredio, pa su to učinili. Pa su to učinili. Tako da jedan od njih dolazi sa glavom od svoga oca i kaže ovo je šejih kafira. Ovo je vođa kafira. Tako mi Allaha da to nisu učinili. Ništa im ne bi koristio prvi, prvo priznavanje. Znači prvi onaj šehadet niti bi koristio ništa njihov namaz, niti njihova hijđra, niti njihova borba. Ništa im ne bi koristio. Pa kad je Allah s.a. saznao to, vidio iskrenost u njihovim srcima, naredio mu je, naredio mu je da im naredi da obavljaju tavaf oko njegove kuće, oko Kaabe, jel tako, iz ibadeta prema Allahu s.a. da obriju svoje glave iz poniznosti iz poniznosti prema Allah subhanahu wa ta'ala, pa su to učinili. Tako mi Allaha, da to nisu učinili, ništa im ne bi koristilo prvo priznavanje. Niti njihov namaz, niti hijđra, niti njihova borba sa njihovim očevima. Pa kad je Allah subhanahu wa ta'ala saznao iskrenost u njihovim srcima, naredio mu je da uzmu, naredio mi je da uzme od njihovog imetka zekat, tako, kojim će ih očistiti pa im je naredio pa su to učinili. Tako da su dolazili i sa malo i sa, pu, sa puno. Je tako? Kogod je imalo imao, dolazio i donosio da dadne zekijat. Kaže, tako mi Allaha, da to nisu tad učinili, ništa im ne bi koristio prvi šehadet, je tako? Niti njihov namaz, niti hijra, niti borba protiv njihovi očeva, niti njihov tavaf, ništa im to ne bi koristilo. Pa kad je Allah smano tela vidio iskrenost u njihovim srcima, u, kroz ono što su slijedili od, od, od naređenja, jel tako, od šerijata, od šerijata i propisa imana i njihovih granica, rekao je Allah subhanahu wa ta'ala njima. Šta im je rekao? El jeume akmeltu lekom dinekom wa atmentu alaikum ni'meti wa raditu lekom u islame dine. Danas sam vam vjeru usavršio i svoju blagodat prema vama upotpunio. I zadovoljan sam da vam vjera bude islam. On, Allah subhanahu wa ta'ala, je zadovoljan da nam vjera bude islam. A ima oni koji nisu zadovoljni da im vjera bude islam. Subhanallah i Gospodar svih svjetova zadovoljan. Za, za s ovom vjerom, a neko od ovih miskina bespomoćni se nađe pa nije zadovoljno. Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan sa ovom vjerom i sa ovim šerijom. Rekao je Sufjan, ko ostavi nešto od ovoga, od ovih propisa imana, sve ovo naziva šta? Propisima imana i sve to naziva imanom. Ko ostavi nešto od ovih dijelova imana, on je kod nas kafir. A? Tako on kaže ovdje. Znači, ko ostavi... Ne, on kaže jedno od ovoga. Znači, jedno, jedan dio. I to ima mišljenje, znači. Tako je prevedeno. Jest, ko ostavi nešto od ovoga, znači on je kod nas kafir. Ako ih ostavi iz ženosti ili iz nemara, jel tako, mi ćemo ga odgajati, jel tako, mi ćemo ga odgajati i kod nas je manj, manjkavi nedostatan, jel tako, takav manjkavog je imana. Ovo je sunnet. Prenesi to od mene kogod te bude pitao od, ljudi. od ljudi. Ovakav je sunnet. Prenesi to od mene kogod te pitao od ljudi. Ulema je spomenula sedam šartova la ilaha illa Allah. Sedam šartova la ilaha illa Allah. Daj mi recite koliko je sad. Deset do sedam. Bojim se, znači ovdje e, je on opširno, a ja bi isto tako volio, znači da opširno govorimo o svakom šartu. Pa se bojim da će to potrajati, pa da ostavimo to za sljedeći put. Za lahom. Šartove šehadite. Šartove šehadite sljedeći put za vam. Šta smo večeras znači zaključili? Šta smo ovaj, večeras znači da je osnova akide la ilaha Allah. Osnova ispravne akide i vjerovanja. Koje i ta ispravna akida i vjerovanje je osnova svi ostali dijela. Je tako? A dio te akide je el vela, vel Bez ispravne akide nema ispravnog el vela, Valbara. I ovaj Al-Vala Valbara je ključna i važna stvar u životu svakog pojedinca, a posebno u životu zaj... zajednice. I ova stvar se potpuno izgubila iz života muslima, muslimana. Zašto? Zato što su kafiri posebno na tome insistirali. Sve sorte kafira najviše su insistirali na čemu? Da izbrišu taj elvara valvara. Ja sam isto tako bio išao u ove titine škole. I najviše na čemu se insistiralo šta? Nema veze koje s vjere. Tu nema veze koje s Pa tako? I šta? Ja hoću da završim priču. Znači, Hoćete napraviti poređenje. Da vi kad danas to vidite, da ne mislite da je to sad neko izmislio, nego da je to samo ponavljanje starog džahilije, džahilijeta. tako. Znači da, da znate odakle to dolazi. Samo što malo prepakuje, ali svodi se na kraju opet na istu. Šta? Ne, najgora stvar i najodvratnija stvar. Ako malo, ja ne gledam televiziju, je li tako? Učini mi se, kod tebe sam pogledao samo neke isječke sa neki oni razgovora, dijaloga, emisija neki. I najvažnija stvar na kojoj se insistira šta? Da je najstrašnije i najvratnije šta? Mraziti čovjeka zbog njegove vjeri. Tako se šta formira ja? Javno vijenje, ljudi se tako odga, odgajaju. I zato ćete onda čuti sa Mimbera takve priče jer ovi smibera prepričavaju dnevni avazi i onaj u <laughs> I onaj, u, jel u sedam ili u pola osam? U, pa u. Ima je redan, dobro. Uglavnom, to je problem. To je problem. I, znači, muslimani neće izaći iz ovog mraka dok ovo ne skontaju. To je ono što smo večeras za Allahov pomoć posebno, posebno ukazali. I šta smo još? Da je od glavnih osobina ra ilaha ibn Allah šta? Al vala wal Al Allah subhanahu wa ta'ala i vala od svega onoga ima Allah subhanahu wa ta'ala. Da šehadet potvrđuje odnosno negira četiri stvari, je tako? Četi, negira božanstva sva ima Allah subhanahu wa ta'ala. Negira gospodara ima Allah subhanahu wa ta'ala. Tagute ima Allah subhanahu wa ta'ala i sve što je je odraća od Allaha Subhanahu wa ta'ala i možemo reći ovdje suparnice je bilo nešto što je što bi odraćalo ili umanjivalo odanost Allaha Subhanahu wa ta'ala. A sve ono što je suprotno ovome potvrđuje samo Allahu Subhanahu wa ta'ala. Vela Allahu Subhanahu wa ta'ala njegovim iskrenim robovima, poslanicima, njegovoj knjizi Kur'anu, njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovom šerijatu. A bara od svakog drugog šerijata. Bara njegovoj vjeri, bara od svake druge vjere. I to je ono što molim, što molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam bude opomeno večeras. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učinio to koji slušaju govor i slijede ono što je ispravno. Molim Allah Svano Kara da vas nagradi za vaš sabor, za strpljenje. Molim Allah Svano Kara da nam grehe opati sa ovote sakri. Molim Allah Svano Kara da nas uđenu tvoje da izbasi od džehenna. Molim Allah Svano Kara da obrza svoju pomoć i pobjedu, da pomogne naše braćima džahedima koji se bore na Allahovom putu. Amin molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti, da nam podari ispravno znanje, da nas učini od onih koji će slijediti pravi put i na njemu ustrajati. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti naša srca hrabrošću, da nam podari razbor i prosti odlučnost u osobnim trenucima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva svaki svake zavlje. Allah subhanahu wa ta'ala. Amen.